Jeśli wiem, grasz, chodź pokaż co masz. Może zobaczysz tak. Dawaj! Poważny będzie, poważny. <laughs> Nie obejrzę się za siebie, tylko muszę wiedzieć jedno Gdy będę patrzeć przed zawsze będziesz przede mną Dobra, powiedz, jeśli ze mną grasz, ty jeśli ze mną grasz, to pokaż co masz, no. Ale Dawaj Ewer, tak przynajmniej, kurwa, przynajmniej tak. Masz kłopoty finansowe, masz kłopoty finansowe Jeśli ze mną grasz, choć pokaz to masz Czy nie lepiej się kurwa? Cały są Przyjacielu nie od chmielu, a od fogi i zachwytu, dawaj. Przyjacielu nie odmylu, a od drogi jest zachwytą Jedziesz ostro. Pierdolona jebana. Rozumiesz? Nigdy przewodnie, lojalność i woda Nie to bez Ostro, jedziesz. Jedziesz. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. To na spotka. Zemsta będzie słodka. Ponad lojalność. Czy nie wychodzę w ogóle na dobrego chłopaka? Wyświadczeń bagażek pomógł. Szczęście życie. Dawno oblaną drogą, na przekór drogą, Zwłaszcza ten tek. bo mam wielki łeb nie mam blet, to wbijam w lufę Przyjacielu nie odmyła, kurwa, aut, kurwa <laughs> Nie jestem zły, nie, nie, nie, nie jestem zły To nie robota, no taki wieczorem La la la la la la Kusika! Fajnie, kurwa się wysrał Masz wątpliwości, to przyjdź i sprawdź Rozmowy śledcze, prawniku dzidercze. Słodycze dla dzieci kurwa też polecam, nie? Na ten temat powtarzam tutaj. Słoneczko świeci, słoneczko świeci, słoneczko świeci, słoneczko świeci. Zobacz jaki kurwa, ty jesteś frajer, czy kurwa, ty jesteś frajer, czy kurwa, ty jesteś frajer, czy kurwa. Obiecaj mi, że będziesz ze mną. A skąd to, skąd to, prawda ci kuś? Tak, prawda, prawda ci kurwa. Tak, tak. Podoba mi się zabawa je. O człowieku, jaka loda. Człowiek kasem kości, a tam ludzie są w tej kości. Jest Jono. Nie zapomnieliśmy o tobie, kurwa, człowiek.